الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Posljednji put smo spomenuli neke oblike i neke pojave kroz koje se ogleda prijateljovanje sa nevjernicima, koje je zabranjeno i koje često može značiti riddet i otpadništvo od vjere Islama. Pa ćemo samo ukratko ponoviti uz Allahovu pomoć i nabrojati te oblike, znači prijateljovanja ili načine ponašanja koji označavaju ili kroz koje se vidi jel tako naginjanje ka nevjernicima ili nekakvu sklonost i ljubav prema nevjernicima od tih ponašanja je svakako u ponašanje nevjernika o ponašanje nevjernika u njihovom odjevanju, izgledu, ponašanju, njihovom ahlaku, u njihovim običajima, njihovim adetima i tako dalje. Drugi od oblika i ponašanja koja ukazuju ili upućuju ili dovode onoga ko to čini u opasnost da nevjernike uzme za neprijatelje jeste boravak u njihovim zemljama i njihovim državama nevjerničkim. Bez preseljenja znači u muslimanske zemlje i bježanja sa dinom radi čega je propisana hijđra. Treća stvar od pojava kroz koje se može ogledati znači naginjanje prema nevjernicima i koja može čovjeka dovesti u situaciju da nevjernike uzme za prijatelje i zaštitnike jeste putovanje u nevjerničke zemlje radi ekskurzija i turizma tako? Radi zabave i odmora. Zatim, od oblika koji i ponašanja koji ukazuju na znači uzimanje nevjernika za prijatelje jeste pomaganje nevjernika protiv muslimana pohvala nevjernika pohvalan govor u nevjernicima. I ako se čuje kakva kritika upućena na njihov račun da se brane. I to je stvar koja izvodi izvjeri. Da se pomažu nevjernici protiv muslimana, da se hvale i brane, to je stvar koja izvodi izvjeri. Molim Allah s.a. da nas sačuva od širka i kufra i otpadništva i riddeta. Zatim od stvari koje upućuju znači i ponašanja i oblika prijateljevanja sa nevjernicima jeste traženje od njih pomoći. Ovo prvo je bilo da da njih pomogne protiv muslimana. A sad traženje od njih pomoći. povjerenje u njih, je tako? Davanje njima položaja i funkcija kroz koje će oni doći do otkrivanja tajnih muslimana, je tako? I uzimanja nevjernika za bliske savjetnike i prijatelje. Zatim, od oblika alaikum selam, koji upućuju oblika ponašanja koji upućuju na prijateljevanje sa nevjernikama jeste svakako ovdje spomenuto i uzimanje njihovog kalendara i računanje vremena po njihovom kalendaru. Po njihovom kalendaru. Od oblika koji upućuju na prijateljovanje sa nevjernikama, nevjernicima, jeste učestvovanje sa njima u njihovim praznicima ili pružanje pomoći da oni uspostave te svoje praznike i da ih proslave. Bilo kakve pomoći. Ili čestitanje tih praznika. Ili prisustvovanje na tim njihovim svečanostima koje su organizovane radi obilježavanja svojih praznika. Jer uzvišen je opisao svoje iskrene robove da oni šta? la walladina la yashhadun az-zur koji ne prisustvuju zuru a zur je kod mufessira je tako su njihovi praznici su njihovi praznici jer su sebi objedinili i širk i muziku je tako i pjesmu i muziku od oblika prijateljima sa nevjernicima jeste izricanje pohvale nevjernicima i pohvale onoga na čemu su oni od tehnološkog napretka i razvoja, je tako? Razvoja tehnologije. Znači, i pohvala njih kroz to da su oni, znači, ljudi od civilizacije i napretka i da su tako da se gleda na njih. To je od stvari koja ukazuje šta? Na ljubav prema nevjernicima. Na ljubav prema nevjernicima. Zadivljenost njima i njihovim znanjem, njihovim ponašanjem, jel tako, njihovim sposobnostima i tako dalje. Od oblika koji ukazuju na prijateljovanje od oblika ponašanja koji ukazuju na ljubav prema nevjernicima, izmanje njih za prijatelje, jeste i davanje djeci imena nevjernički. Njihovih, karakteristično njihovih imena. Od oblika ponašanja koji ukazuju na uzimanje nevjernika za prijatelje jeste i činjenje istikvara i upućivanje dove za njih. Upućivanje dove za njih. Traženje od Allaha subhanahu wa ta'ala da im Allah subhanahu wa ta'ala obrosti, traženje milosti za njih. I tako dalje. I još su brojni, znači, oblici, ovo su samo ovdje nabrojani neki, a i ovi neki koji su nabrojani, su sebe da budemo jako zabrinuti i nasikirani. Jer skoro da ništa od ovoga što smo spomenuli, nismo spomenuli, a da ne prepoznajemo, znači i ne vidimo te pojave oko sebe, znači ne više kao neke pojedinačne slučajeva, nego kao masovne pojave. Masovne pojave, tako da ti više ni uopšte na, teško naći primjer za ovo ponašanje nego ti je teško naći da neko nema ovo ponašanje. Teško ti je naći da neko nije zapao u nešto od ovih stvari, a kad bi spomenuli još tome, jel tako, prihvatanje zakona mimo Allahovog zakona, odnosno prihvatanje njihovih zakona i njihovih, jel tako, e, sistema i uređenja države na njihov način i tako dalje, onda bi se broj onih koji nisu zapali u prijateljevanje sa nevjernicima, jako, jako smanjuju i teško bi ti bilo naš takve ljude danas na planeti. I Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva od širka i kufra i riddeta i otpadništva od Islama, da nas učvrsti na istini i da nas sačuva od zla nevjernika i njihovih ruku i zla onih munafika i licemjera koji se naklanjaju nevjernicima i kod njih traže uporište i zaštitu. E, nakon toga smo rekli da ćemo nabrojati oblike i ponašanja kroz koje se ogleda prijateljovanje sa mu'minima. Jer je prijateljovanje sa kjafirima zabranjeno, a prijateljovanje sa mu'minima naređeno. Pa od osnovnih oblika i osnovnih stvari koje ukazuju da je jedan čovjek osjeća sebe pripadnikom ovog ummeta i da se osjeća muslimanom i da voli ovaj din i da je prijatelj muslimanima i da dijeli sa njima njihovu sudbinu jeste da učini hijđru u njihovu državu, u njihov grad, u njihovo mjesto. A da napusti nevjerničko mjesto. A hijra je, znači, preseljenje iz nevjeričkog mjesta u muslimansko mjesto. Radi dina. Radi vjere. To je definicija hijre. Zato što može biti preseljenje radi nečega drugog. Radi dunjalog. Hijra u ovom značenju, znači napuštanje nevjernika i napuštanje života sa njima i u njihovoj sredini radi toga da bi se preselio i živio sa muslimanima radi islama, radi dina, radi čuvanja dina je jedan od najvećih ciljeva i vađiba ove vjere. Jedan od najvećih vađiba i ciljeva ove vjere. Cilj dina je da se napusti kafir i da se pripojiš muslimanima. I ta obaveza i taj vađib ostaje sve dokad. Sve dok ne, ne izađe sunce sa zapada. Je tako? Sve dok ne izađe sunce sa zapada. Zašto ovo napominjemo? Zato što mnogi dođu do haditha i kažu šta? La hijrata ba'd al fetih. Nema hijri nakon fetha. Fetha čega? Nema, nema hijri nakon oslobođenja meke. Je Jel tako? Šta je ovo? Nema hijdre iz Mekke u Medinu. Je Jel tako? Nema hijdre iz Mekke Rasulu sallallahu alaihi sallam nakon oslobođenja Mekke. Jer mnogi nisu mogli da učine Je Jel tako? Bili su mu stavafin, potlačen, nisu znali puta i nisu mogli učiniti hijdru. I onda su mislili, nakon oslobođenja Mekke, da mogu postići nagradu hijdre, je li tako? Međutim, Rasul sallallahu alaihi sallam tad rekao, nema te hijdre, take hijdre, poslije oslobođenja Mekke nema. Međutim, hijdre, u smislu napuštanja kafira i pripajanja muslimanima, ima do sudnjeg dana, sve dok ne izađe sunce sa zapada. I prvi oblik koji je na to da je znači, insan prihvatio muslimane za prijatelje, i da se sasvim za njih opredijelio jeste da učini hijđu u njihovom pravcu i da im se prispoji. Da se spoji sa njima da napusti nevjernike. Dobro. Drugi oblik i druga stvar kroz koju se ugleda prijateljovanje sa muslimanima i činjenica koja ukazuje da je jedan čovjek i jedan musliman zaista muslimane uzeo za prijatelje jeste da pomaže muslimane i da ih podržava svojim životom i svojim imetkom i svojim jezikom u svemu i u njihovim dunjalučkim i vjerskim potrebama i u njihovim dunjalučkim i vjerskim potrebama. U svemu je sa njima. U svemu je sa muslimanima. Dokaz za to je svakako od ajeta, jel tako, koji doslovno na to upućuju jeste ajetu u suri Teube wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'du a mu'mini i mu'minke su jedni drugima evlija, prijatelji i zaštitnici, je tako? Prijatelji i zaštitnici. To obuhvata prijateljstvo i zaštitništvo i pomaganje u svakom u svakom pogledu i u svakom smislu. Wa in istansarukum fi dini fa an nasr. A ako zatraže od vas pomoć u dinu, zatraže od vas pomoć u dinu, vama je vađib da im pomognete. Vama je vađib da im pomognete. Illa ala qavmin bejnekum u bejnekum mi faq. Osim protiv naroda sa kojima ste već prije ugovor sklopili. O čemu se ovdje radi? Čak i oni koji su ostali u Mekke. Tako? I oni koji nisu učinili hijđu. Oni nemaju pravo na onaj potpuni velajet, znači zaštitništvo. Nemaju pravo. Ali ako zatraže pomoć, obavezni ste im pomoć, osim protiv naroda sa kojima ste vi sklopili ugovor. Znači, ako muslimanska, muslimani, islamska država sklopi ugovor s nekim, Taj ugovor je samo za one koji su u islamskoj državi. Muslimani koji su van toga ne ulaze u taj ugovor. I ne obuhvata taj ugovor. A dokaz ovaj ajet, je tako? Pa ako oni tamo zatraže pomoć, je tako? Mi smo im dužni pomoći osim protiv naroda sa kojim smo mi već prije ugovor sklopili. Pa ovaj nedostatak hiže automatski upućuje na što? na nedostatak i ovog potpunog šta? Savezništva i prijateljstva, je tako? I međusobnog potpoma, potpomaganja. Uglavnom, ova druga tačka, znači kroz koju se ogleda i druga stvar kroz koju se ogleda da je jedan musliman ispunio obavezu i vađib, da je muslimane uzeo za prijatelje, jeste da ih pomaže. U svakom smislu. I životom, i imetkom, i jezikom. I jezikom, da ih brani. Međutim, danas danas ćeš vidjeti da su muslimani u svijetu i to oni koji se bore svojim životima protiv nevjernika i svojim imecima najviše je od koga? Od onih koji sebe nazivaju muslimani. I najveće osude dolaze sa te strane. Zašto? Da bi prikrili svoju slabost. Zašto odjedno muslimani govore ružno o njima? Zato što su bili obavezni da im pomognu, pa im nisu pomogli. Nakon toga bili su obavezni da učine hijđu da odu kod njih i da stanu sa njima u boj. Bili su obavezni da ih pomognu i metkom. Obavezni su da ih pomognu jezikom, da ih brane, da objašnjava ljudima njihovu borbu, zašto se ovi bore, je tako? Kad neko potvara na njih i laže, da ih brane, bili su sve to obavezni. Nisu ništa od toga smjeli. Zbog svog ličnog kukavičloga nisu smjeli nisu smjeli reći javno da podržavaju džihad u same Ladina nisu smjeli reći javno da podržavaju džihad i borbu muđahida u Iraku, u Čečeni i tako dalje ali zato im nije bilo teško i nije bilo opasno znači kad nisu ništa smjeli nisu smjeli lično otići da se bore svojim životima. Nisu smjeli i metke da pošalju. Je tako? Nisu smjeli riječima makar da ih brane, da, da stanu u njihovu zaštitu. I da razbiju neprijateljsku propagandu kojom se baca hljaga i blate se ti ljudi i naša braća nisu ništa od toga smjeli i onda da prikriju svu tvoju slabost onda su komotni, slobodni da upućuju kri, kritike da ih uz čaj i kahvu i sve ostale dunjavičke blagodati iz toplih soba sa svojim ženama, je jel tako, putem interneta hljagaju i oni i blate i kritikuju na sve moguće načine da bi time opravdali svoju vlastitu slabost. Do te mjere da su ih neki na kraju šta i protekfirili do te mjere da su i neki na kraju i protekfirali. E to vam je stanje. To vam je stanje. Zato je ovo važna tačka. I važna stvar da se kroz to ogleda šta prijateljovanje sa mu'minima koji je naređeno, koji je vađib. Vađib ti da prijateljiš sa mu'minima, sa muslimanima, da budeš prijatelj. Da njih uzmeš za prijatelje i zaštitnike. Da njih uzmeš za prijatelje i zaštitnike. Ovo nije bila rijetka pojava. Naprotiv. Teško ćeš naći. U toku ove žestoke borbe, američke borbe protiv muđahida, teško ćeš naći na zapadu negdje ili u Americi posebno nekoga da je smogo snage i hrabrosti makar da progovori. I makar da se na bilo koji način identifikuje sa braćom muđahidima koji se bori. Teško ćeš naći. Naprotiv, sa mimbera s kojih je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se poziva Allahu, s kojih je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se dova upućuje za muđahide, sa tih mimbera je upućivana hljaga i kritika na muđahide. Pun mjeseci ljudi klanjaju džumu. I umjesto da slušaju sa mimbera postrek i poziv i dovu za muđahide i podstrek i poziv da se pomogne muđahidima, oni sad tog mimbera slušaju kako je Amerika njihova država. Kako onaj tu našu državu, je tako? Kako su oni oslovljavali? To njihova država, našu državu ne treba onaj ovo, ne treba ono, kako su neki muslimani koji su stali u borbu, jel tako, i stali u saf sa muslimanima, naškodili našoj državi i naškodili našim položaju u ovoj državi. Aha. Jel to taj elvela? Jel to taj elvela koji je Allah subhanahu wa ta'ala naredio? Jesu to ti mu'mini, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su mu'mini i mu'minke ba'duhum evlija u ba'du? jedni drugima prijatelji i zaštitnici. I da su oni saveznici. Jesu lovi sad muslimani saveznici sa onima koji se bore? Da Allah subhanahu wa ta'ala saču. Dokle strast i dokle znači strah za, za nešto sitno od dunjaluka i dokle strah od taguta može dovesti i šta i kakva ponašanja može proizvesti. Do te mjere da insan da insan izađe iz vjere i da ne osjeća i ne primijeti da je u stvari otpadnik i odmetnik od islama. Ko što neki jedeš, jedeš, jedeš i sve dobar, dobar i odjeti udati. S kim jedeš, piješ, moraš znat s kim jedeš i piješ, da znaš koje kače. Yeah. Vodi dobro, vodi dobro. Treća stvar, kroz koju se ugleda prijateljstvo sa muslimanima i da je ovaj vađi prijateljovanje sa muslimanima ispunjen, jeste da mu'min osjeća bol sa njihovim bolom, da se suosjeća sa njihovim patnjama isto tako da se raduje njihovoj radosti i njihovoj sreći. Ovo je barem jasno. Ovo je jasno ko ima li ima fitre, je tako? Da ti je prijatelj onaj ko ko, še, ko se s tobom žalosti i onaj ko se s tobom raduje. Da ti je to prijatelj. Kako će ti biti prijatelj neko ko se ne raduje tvojoj radosti? ili se raduje tvojoj nesreći. Ne možeš to biti prijatelj. To su jasne stvari. Zato Resul sallallahu alaihi sallam rekao fi مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَعَطُفِهِمْ وَتَرَحُمِهِمْ كَلْجَسَدِ wahid. Primjer mu'mina u njihovoj ljubavi i međusobnom saosjećanju i milosti međusobnoj samilosti je kao primjer jednog tijela. I da šteka minhu udvun teda'a lahu sa'irul jasadi bil huma was-sahr kad jedan dio ili jedan organ se požali je tako i osjeti neku bol ostalo tijelo svo se se osjeća sa njim kako groznicom i nesanicom svo tijelo Čim boli jedan organ, svo tijelo se osjeća sa njim. Se osjeća se sa njim groznicom i nesanicom. Zatim je isto tako rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kel bunyan. Mu'min je, mu, je sa mu'minom kao građevina. Je šuddu ba'duhu ba'da. Jedan drugog drži. Mu'min je sa mu'minom kao građevina. I jedan drugog drži, pa je onda je tako? Ovako uradio sa prstima. Znači, građevina je sva uvezana, povezana. I tako stoji. E tako mu'min. Čim ova jedan stup izmakne se, drugi je tako? Počne promaha kroz ovu građevinu. Je tako? Ali kao građevina, kao cigla na ciglu kao stup na stup, greda na gredu, sve se jedno na drugu naslonja i čvrsto se drži. I čvrsto se drži. E tako su momin. Tako je rekao i onda tako pokazao prstima. Tako pokazao prstima. I četvrta stvar. Četvrta stvar kroz koju se ugleda prijateljovanje sa muslimanima, sa mu'minima, prijateljovanje, koje je vađib, ispojavanje vilajeta i zaštitništva koje je obavezno među muslimanima, jeste da ima iskren odnos prema njima, da ih voli i da im želi hajer. Da im želi hajer. I da ih neće prevariti. Da ih neće prevariti. Subhanallah. Kad do ovog dođemo, onda da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Znači, da im želi hajr i da ih neće prevariti. Da ima iskren odnos prema njima. Da ih iskreno nasihati i savjeti. Pa kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi neće niko od vas vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebe neće vjerovati zatim isto tako kaže Rasul sallallahu alaihi sallam al muslimu ahu al muslim la yahqiruhu wala yahdhuluhu wala yuslimuhu bihasab imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim kaže rasul sallallahu alejhi ve musliman je brat musliman ne ponižava ga ne omalovažava ga ne omalovažava ga niti ga ostavlja na cjedilu neće ga prepustiti i predati dovoljno je čovjeku zla da omalovaži svoga brata muslimana. Kullu muslimi ala muslimi haramu. Demuhu wa maluhu wa irdu. Svaki musliman je drugom muslimanu zabranjen i svet. Njegov život i njegov imetak i njegova čast. Njegov život, njegov imetak i njegova čast. Zatim je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem isto tako. La tabagadu wa la tadabaru wa la tanajashu wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Nemojte jedni druge mrziti i nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte nepravedno cijene podizati. Namješteno znači cijene podizati na pijac, dvojice trguju, a jedan ima naručen, uvijek se pravi da je mušterija. Je tako? Da bi podigo cijenu, da bi zavaro istinskog mušteriju koji dođe, je tako? Da se čovjek uplaši, kupće ovaj pa da dadne više. Znači, nemojte to raditi. I neka ne prodaje niko od vas na prodaju svoga brata. Šta to znači? Ako je jedan musliman prodao i već sklopio ugovor da ne smiješ doći i tom kupcu reći nemoj, vrati mu, ja ću ti prodati jeftinije. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِحْوَانَ I budite Allahovi robovi braća. I budite Allahovi robovi braća. Braća. Zaista braća tu ne bi jedan drugom radili. Tako? Istinska braća. tako? U drugom hadithu da je Resul sallallahu alaihi sallam naišao na pijaci i vidio šabane moj hranu čovjek prodavu hranu, je tako? Da li to bila pšenica, temra ili nešto? Na površini je bilo lijepo izgledalo. A onda je Resul sallallahu alaihi sallam gurno ruku ispod i izvadio pokvaran. Je li tako? Pa se ovaj počeo pravdati. Pokislo. Kiša ga zadesila. I tako dalje. Kaže Resul sallallahu alaihi sallam, šta? Man gašena lejse min. Ko nas vara nije od nas. Ko nas izda nije od nas. Ko nas izda ko nas prevari, zamisli, ko nas prevari u tako sitnoj stvari, izdo nas je. Izdo nas je. Izdo je muslimane. A zamislite u krupnim stvarima. U krupnim stvarima. Da nas izda. Da u određenoj fitni iskušenju odustane. Ostavi nas izmakne se da bi sačuvao sebe od nekog sitnog uznamiravanja možda. Ili u određenom konfrontiranju nas sa nekim mušicima, tagutima i nevjernicima da stane na njihovu stranu i da kaže imaju oni pravo. mi naučimo od šerijata da je naš stav prema nečemu tako i prema nekim kategorijima ljudi tako da on kaže ne ne nije to ja ću ovako taj nije od nas taj nije od nas još manje i od nas kad nije od nas onaj ko podvali u u hrane, u trgovini Jer ta podvala u trgovini je manja od svega ovoga poslije što sam ja spomenuo. Da Allah smano tada saču. To je što se tiše, što je spomenuto ovdje, vezano za prijateljovanje sa muslimanima. sljedeće pitanje jest da je sav umet složan da je haram stati na stranu mušrika i sa njima živjeti. Osim onome, je li tako, pripojiti se mušicima, živjeti sa njima. Haram, to je iđman. Osim onome ko može da ispolji vjeru, da ih se javno odrekne i njihovog širka da se odrekne. jeste li zapamtili? Znači, svima je haram da žive sa mušicima, osim onih koji molje, mogu da ispolje svoju vjeru, da se javno odreknu njih i njihovog širka. E onda im nije haram da žive sa mušicima. Kroz ovaj naslov je sve praktično rečeno. Sve ovo poslije što bi ali znači, i što ćemo za lahu pomoć pročitati, potvrđuje ovo što je rečeno u naslovu, ovo je konstatacija, znači kaže šejh Saad bin Hamad bin Atik kaže što se tiče iseljenja iz islamskih zemalja u zemlje gdje se obožavaju kaburi i pripajanje mušicima i nevođenja nikakvog računa o tome to je veliki musivet i velika nedaća u koju su zapali mnogi ljudi i olahko to drže i misle da je to mala stvar i kod njih je to znači a, neznatna stvar a, zato što su izgubili znači znanje i vid, viđenje i shvatanje ispravno shvatanje islama i zato što je njihov, njihovo znanje o onome što sačim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam malo i ne znaju na čem su bila ashabi Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam i ne znaju na čem su imami ovog ummeta poslije njih. O čem on govori ovdje? O putovanju i seljenju iz islamskih zemalja, iz zemlje Islama, je tako? U zemlje gdje je raširen širk, obožavanje kaburova. O tome govoru, u njihovo vrijeme. Znači iz njihove islamske države da se ode, ali tako, tamo gdje su bili Turci. Koji su činili ibadet kaburovima, dozivali evlije i tako dalje. Evo o tome govorim. I dalje nastave. I kaže, ljudi nastavljaju tako, u tome, u čemu? u neznanju, neraspitivanju, znači sa čim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, na su bili ashabi i imami, i ljudi su, kaže, nastavljali u tome, i to ih je sve više obuzimalo, sve dok nije postao zabranjivanje toga i govor o tome pokuđen. Subhanallah iladim, pogledajte ovo. Sve dok nije postalo zabranjivanje toga i govor o tome pogođen, pokuđen. I onaj ko to zabranjuje, zabranjuje ono što inače je zabranjeno u šerijatu, je li tako? Postoje, znači, uh, e, je li tako, negativac kod većine ljudi. I oni vide da nema nikakve smetnje da se to radi. I onaj ko to zabranjuje i osporava im, kažu za njega da je pretjeru vjeru i da otežava muslimanima. Da pretjeruje u vjeri i da otežava muslimanima. Ovo je sad bilo pitanje čega? Putovanja i seljenja u pravcu znači mjesta koja sebe smatraju islamskim, je tako? Ali je kod njih raširano je tako? širk, nevjerstvo, novotarije i tako dalje. I sad onaj koji im to sprečava i zabranju i odvraća i od toga postao je kod ljudi od onih koji pretjeruju vjeri i koji otežava muslimani. Zbog toga kaže, navodi ovdje dokaze da je vađib odreći se mušrika i haram se pripojiti njima. Pa kaže, čitav Kur'an i sunnet upućuju je tako i govor u Leme upućuju na to oni doslovno zabranjuju boravak muslimana među mušicima ako ne može ispoljiti svoju vjeru pa kaže uzvišeni وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ nemojte naginjati onima koji su zalemu. Ovdje zalemu koji širk čine, je tako? Ili bilo šta drugo. Obuhvata i je zulm ispod širka. Je tako? Zatim, tera kathiran minhum je tevallavna alladine kefuru. Vidiš mnoge od njih kako za prijatelje uzimaju nevjernike. Je tako? Zatim, Inna allazine tevaffahumul melaiketu zalimi anfusihim. Kalu fime kuntum. One koji su meleci usmrtili, a prema sebi su zulom učinili, pitaše ih s kim ste bili. O čem se radi? onima koji nisu htjeli učiniti hijđu i ostali živjeti sa mušricima, pa su bili prisiljeni da dođu na be, na bedr. Pa su bili prisiljeni da dođu na bedr. I drugi ajet, Znači, svi ovi ajeti kude šta? Boravak sa mušicima. Jer je to, taj boravak ih je doveo u situaciju šta? Da ih uzmo za prijatelje i za zaštitnike. Taj boravak ih je doveo u situaciju da sa njima mora izaći na bedr. Jel tako? Svi ovi ajeti su doslovna zabrana, znači boravka sa mušicima. Kaže Ibn Ketir u govoru i te, tefsiru ovih ajeta, kaže ovi ajeti su općeniti za svakoga ko boravi među mušicima, a može učiniti hijđu, a ne može da uspostavi svoju vjeru. Odnosi se na svakog ko može učiniti hijđu, boravi s nevjernicima, a ne može među njima da ispolji svoju vjeru, ne može da uspostavi vjeru. I on je učinio haram po iđmau, kod svi, kod svi učenjaka kod sve uleme on je učinio haram na to upućuju ovi ajeti svojim tekstom i ajeti koji o ovome govore u Kur'anu su brojni što se tiče haditha prenesene su od Rasula sallallahu alaihi sallam isto tako brojni hadith jel tako? koji potvrđuju ovo na što upućuje Kur'an a to je šta? na primjer hadith kaže men jama'al mušrike wa sekjana ma'ahu fa innahu mitlahu. Ko bude živio sa mušicima i sa njima stavljao, on je kao i oni. Zatim riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallam وَلَا تَسْتَضِيُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ Nemojte koristiti svjetlo mušričke vatre. Šta ovo hoće da kaže? da ne budu u blizini njihovih vatri pa da koriste njihovu vatru je tako, svjetlost njihove vatre za nešto, je tako zatim uh, e, hadith Behz ibn Hakima gdje kaže da bježiš sa svojim dinom je tako i tako dalje kaže ibn Ketir svi ovi hadithi upućuju na što nemojte se približavati mušricima sa svojim stanovima. Tako da stanujete u njihovim mjestima, nego se odaljite od njih i učinite hijđru iz njihovih mjesta. Kao što prenosi Ebu Davud, rahimahullah, u svom sunanu, gdje kaže La na rahuma, da se ne ogledaju njihove vatre. Čije? vatra muslimana i mušrika da se ne ogleda. Kako to? Da se od jedne vatre ne vidi ona druga. Noć. U vidnoj noći kad se nalože vatre je tako? Da se od vatre koje su naložili muslimani i gdje su se zalogorili i gdje stanuju je tako? Sa njihovog ognjišta da se ne vidi vatra koju su naložili mušrici na njihovom ognjištu. Tako daleko da budu. Da se odalje od njih. Kaže u priči e, kako je Džerir radijallahu anu prihvatio islam. Između ostalo kaže rekao je ja Rasulallah o Allahu vjerovjesniče ba je'ni vaštarat, vaštarit, odnosno uzmi od mene, jel tako, uzmi od, od mene prisegu i uslovi. Odnosno, ba ja'ni vaštarata, ovo je ispravno, znači, ovako da se pročita, uzeo je od mene prisegu i uslovio mi, pa rekao. Šta je uslovio? Znači, došao je da primi islam. I sad Resul sallallahu alaihi sallam od njega uzima prisegu. Je tako? Al mu je uslovio. Uzet ću od tebe prisegu, znači privat ću od tebe islam, privat će te da si musliman pod uslovom. En ta'bud Allah wa la tušrike bihi še'a. Da ibadet činiš Allahu i da man činiš širka. Wa tuqima sara i da uspostaviš namaz. Wa tu'tije zekat i da daješ zekat. I šta još? Zašto navodim ovaj hadith? Zbog ovog uslova zadnjeg. وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِ I da napustiš mušike. Tufarika, da se razdvojiš. Da se razdvojiš od mušika. Onda od Abdullah ibn Amra da je rekao ko sagradi sebi kuću među mušricima i sa njima proslava njihove praznike i njihove sajmove i bude ih oponašao i na tome umre, bit će sa njima proživljen na sudnjem danu. Biće sa njima proživljen na sudnjem danu. I kaže poslije toga, znači navili smo dokaze iz Korana da je zabranjeno živiti sa mušicima naveli smo dokaze iz haditha da je zabranjen živit sa mušicima. Pa onda kaže, a govor u Leme, da je zabranjen živit sa mušicima i da je haram sa njima biti skupa i da je vađib da ih napustiš, je poznat, je mnogo brojan, mnogo govora u Leme o tome ima, onaj posebno imama ove dave, misli se dave neđda, je tako, imama imama Muhammed ibn Abdul Vahaba, i njegovih sinova, junuka i tako dalje, puno su govorili o tome. I u njihovim knjigama je mnogo, mnogo toga. Kaže, šta je sa onim ko boravi u mjestu gdje vlada širk? Je tako? Šta je sa njim? Pa onda ovdje, kroz jednu fetvu, objašnjava da onaj ko u svom srcu ima dina, je tako? I ko vjeruje iskreno u Allaha i voli Allaha i Rasula sallallahu alaihi sallam, voli šerijat, da ne može boraviti u takvim zemljama, je tako? U kakvim zemljama? Kaže, a, zemlja u kojoj pravladava širki kufr, u kojoj se otvoreno ispoljava vjera ovdje kaže i frinč ne arapa francuza, francuska vjera je tako? kod nas je tu bilo prije aktualno alo franko i alo turko hoće reći po islamu i po francuzima je tako? u stvari ne muslimanima odnosi se na sve nemuslimane kaže i tu se ispoljava vjera i frinča i ravafid i rafidija Ko su rafidije? Oni sebe tako zovu, jel tako? I tako, i, slima, e, i njima sličnih, jel tako? Gdje se uzdižu njihove parole, jel tako? A usporava se teuhid i ibadat samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I tako dalje, gdje se psuju i grde preteče ovog ummeta, prve generacije ovog ummeta. A to je posebno važno za posebno za Rafidije, jel tako? Od učesnika Bedra i onih koji su dali prisegu Rasulu sallallahu alaihi sallam. Pa onaj ko među njima boravi, to njegovo srce kaže nije nikad osjetilo suštinu islama ni imana i nema pojma šta je ovaj din. Jel tako? I on ne zna kako je pravo Allaha subhanahu wa ta'ala u islamu prema muslimanima. Nego Čak šta više, jel tako, onaj koji je zadovoljan sa Allahom gospodarom i Islamom vjerom i Muhammedom s.a.v. poslanikom i prihvati ovo, nikad takvu stvar neće učiniti. Zašto? Zato što su ovo, oko ovoga se okreće i vrti sva vjera. Na ovome se temelji sva vjera. Da je zadovoljan sa Allahom gospodarom i sa Islamom vjerom i sa Muhammedom s.a.v. poslanikom poslanikom. Zatim isto tako druga fetva. Kakav je propis? On govori sad da, da neće se tu desiti mu'minu, a na kraju kaže kakav je propis onoga ko boravi među mušicima. Kaže, onaj ko živi sa mušicima u njihovim zemljama, a pripisuje se islamu, ovo, znači, pripada ljudima koji su uradili ono što je zabranio Allah subhanahu wa i Resul sallallahu alaihi wa sallam onaj ko živi sa mušicima uradio je pripada ljudima koji rade od ono što je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wa sallam osim onoga ko ima udr osim onoga ko ima udr a ko ima udr illa al mustada'afin osim potlačeni a ko su potlačeni ne mogu da napusti ne mogu otići iz mušike zemlje ne znaju Ne mogu, jednostavno, ne mogu. Illa al-mustada'afina min ar-rijali, od ljudi koji ne mogu. Wa an nisa'i wal bildan, žena i djeci. Je tako? Onaj ko, osim onoga ko ne može. Allah subhanahu wa ta'ala zna ko može i ko ne može. Znači, onaj ko živi sa mušicima, a može ih napustiti, učinio je sigurno ono što je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala i Rasul sallallahu alaihi wa sallam. A zatim oni su, nisu svi isti ti koji su ostali mogu napustiti, a ostali su, nisu svi isti. Jel tako? Njihovi stupnjevi su različiti. Prema njihovim stanjima i njihovom odnosu, kako se oni ponašaju prema mušricima i u kolikoj mjeri su nagijeli prema mušricima i kolikoj mjeri su im se nas, na, naklonuli. Pa kaže, najgore stanje je da su mnogi od njih kafiri, da su izašli iz vjere zbog toga. Jel tako? A može biti da nisu kafiri ispod toga da budu gre griješnici. Da budu grešnici veliki pa da budu i manji grešnici i najmanji stepen je da budu šta od onih koji su potlačeni da imaju izgo, izgovor da ne budu nikako griješni. Znači, oni koji borave među mušricima i žive sa njima mogu zbog tog boravka izići iz vjerima ili bit fasici, veliki griješnici, ili da su sa manje grijeha, ili da budu opravdani time što spadaju među mustadaafin potla, potlačeni što ne mogu da napuste svoje mjesto, kako kaže uzvišeni, voli kullin darađetun mimma amilu, vama robuke bi gafilin amma jamelun. Svima pripadaju stepeni prema onome što su radili. Svima pripadaju stepeni prema onome što su radili. A, a tvoj gospodar nije u gafletu, nije nemaran nasprem onoga što oni rade. Znači, tvom gospodaru ništa od tih detalja njihovog rada neće promać. Neće promać. Pa neće Allah svano tela biti nikome nepravedan. Braćo, ova tema i ove mesele i ova pitanja su veoma važna. Veoma važna da se razbistre u našim glavama i da malo pomalo mi ovo usvajamo i da ulazi ovo u naše srce i da počne teći našim venama da mi budemo predjeljeni za islam i muslimane i da budemo spremni na tom putu odricati se i žrtvovati sve i da shvatimo da na Allahovom putu ništa nije skupo. I ovaj govor koliko je upućen meni i vama najviše bi volio da dođe do ušiju, a još više od toga do srca onih koji nisu ovde večera sa nam. A njih je puno koje poznajemo i koje ne poznajemo. A koji imaju veliku potrebu za ovim stvarima imaju nasušnu potrebu. Ovaj govor i ova pitanja vjeri, koja smo večera spomenula, potrebnija su im od hljeba i vode. Ovi nasihati uleme i ovi, ovi propisi koje smo spomenuli, potrebniji su im od hljeba i vode. Jer ako ovo ne saznaju u skorije vrijeme, bojim se da će njihovo naginjanje i njihovo naklonost prema kufru rasti sa fitnom tog dunjaluškog života i iskušenja i da se šeita neće zadovoljiti dok ih ne izvede izvjere i molim Allah smanatela da sačuva i nas i njih i da nas učini od onih koji će na Allahovom putu sve učiniti da sačuvaju svoj din i hijđu i u džihadić i sav svoj imetak založiti i, sa, i svoje živote položiti na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i neće smatrati da je to puno i od koji će Allah subhanahu wa ta'ala sve to primiti. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم